Allo, allo, Sintener. Il re che prova, da tu fumrite, un fa. Ja tu ja sei, da si di pesi, tu pone foto, serenai. On korras köi, no armoline fraua, on corras köi, on korras köi. Ja mull on siin, praegu ette tuua, vaid väike tõik, vaid väike tõik. Grazie all'on delle micmera, zo illusoria kirevei. We stelen ons eh, door echte kermasara, kwijt mooi door mail on korraskei. Hallo, hallo! Questi ghiocco, quei curvatini, pure ma, capita a te, quei tutti ghiocco, mi turma sta tahaks olla kurb, mu armuline proua, on korras kõik, on korras kõik. ei tohi ju teil meile härma tuua, see väike tõik, see väike tõik. siin möllas kõud ja ratsus kaja, kui tallis hukkus ilus võit ja põles maani teie uhke maja, kuid muidu meil on korras kõik. kuinka kaikki höydennyt. Ja kuinka nyt, se lopuksi joku, kun näitä hullu lähenemään. Och herre mil, nyt heikki vil mut rauha, kort kõik vil heaks teeb ajalle. Ehk külde mees ka leidis äkki aua, sel moel ei laskis paha end. kui algas kõuja välk meil majja, viskus tuuli üle aia, neelas talli küüni lauda, neelas keldri sauna aina, nõnda põles õhtul vaara, tulle kõik see maine vaara, meie meelaid ja või, et muidu meil on korras kõik, on korras kõik, mu armuline proua, on korras kõik, on korras kõik.